Ježíš a jeho učeníci se přepravili na druhý břeh a přistali u Genezaretu. Když vystúpil z, lode, z lodi, lidé ho hned poznali, přiběhli celou tú krajinu a začali nosiť na nositkách nemocné všude tam, kde slyšeli, že je. A všude, kam prišiel, do niektoré vsi nebo mjesta, nebo dvorce, kladli nemocne na volne prostranstvi, a prosili ho, aby se smjeli dotknut aspoň strapca jeho šatu. A všichni, kdo se ho dotkli, bili uzdraveni. Slyšeli sme slovo Boží Milovaní bratia a sestry, určite známe takové prísloví, že lekár lečí, ale pán Búh uzdravuje. A práve dnešný evangelium nám o tom velice hezky mluví. Že mnoho lidí prichádzalo k pánu Ježíši, prosili ho o pomoc a on je nenechal tak. Nezačal sa vymlúvať, ja nemám čas, ja nemám chuť, mne sa nechce, ale všichni, ktorí sa ho dotkli, byli uzdravení. Dnešný evangelium, milovaní bratia a sestry, nám dáva veľkou nádej. Nádej na to, že Bůh není lhostejný k človeku, to je jedna vec. Další dosť taký dôležitá vec. Bůh není lhostejný k nemocnému človeku. Víme, že pokud máme síly, pokud můžeme, pokud nám to jde, tak všechno je v pořádku. Ale jako náhle přijde nějaká nemoc, tak dalo by se říct, že všechno se routí protože nemoc to není nic příjemného. Není to nic dobrýho. Nemůžeme. Ale Bůh nás vidí aj v tých situáciách, když nemůžeme. Když to nejde. Když zdravotne nejsme v pořádku. A on tie situácie opravdu chce promienovať v našem živote. Chce, abychom ho aj v tých situáciách prosili, abychom sa k nemu utíkali abychom byli jako ti lidi v Evangeliu, který ho žádají. Možno to uzdravení nepřijde hned, ale co je důležité, Bůh nás pořád slyší. Bůh pořád nám pomáhá. Bůh pořád je s námi. Dnes si připomínáme ľudskou památku na ľudskou panu Márii, která se zjevila a řekla v Lurdech, že ona je neposkvrněné početa. A taky v Lurdech aj dnes, do dnešného dne se děje hodně zázraku. Bůh tam koná velké věci. Hodně nemocných tam přichází a někteří odcházejí odsud zdravé. Čili aj přes panu Marii Bůh koná veľké zázraky. Aj přes Boží Matku Bůh dělá veľké věci. A proto, když opravdu přijdu možno nejaké deprese v našem živote, nebo nejaké situácie, když už se bude pod našimi nohami chvět země, jak se říká, tak se nebudeme k Bohu utíkat. Nebudeme se ho prosit. A když budeme prosiť aj jeho matku, tak určite budeme vyslyšení. Když som byl malý a byl som nemocný, tak nejlépe pomáhala v takových situáciách, v takových situáciách maminka, pretože ona sa velice dobre postarala. A proto, když aj my v našich životných situáciách sa budeme utíkať našej nebes, nebeské matce, tak ona určite to všechno zahladí a vyleči. Amen.